Awit, Kabanata 16 Ingatan mo sana ako, O Diyos, sa iyo ko nanganganlong at nagtitiwalang lubos. Ang sabi ko kay Yahweh, Ikaw ang Panginoon ko, kabutihang tinatamasa ko, lahat ay mula sa iyo. Mga lingkod ng Panginoon ay dakilat mararangal, sila'y nagmumula sa iba't ibang bayan ligaya ng sarili ang sila'y aking makapisan. Ang mga bumabaling sa ibang Diyos, sulirani sunod-sunod. Sa mga paghahandog nila'y hindi ako sasama. At sa kanilang mga Diyos, ako'y hindi sasamba, hindi rin maglilingkod, ni pupuri sa kanila. Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga, napakaganda ng iyong pamana. Pinupuri ko si Yahweh na sa akin pumapatnubay at sa gabi, sa budhi ko siya ang gumagabay. Alam kong kasama ko siya sa tuwina. Hindi ako matitinag pagkat kapiling siya Kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko'y nagkagalak, hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay masadlak sa daigdig ng mga patay at doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay sa piling mo'y madarama ang lupos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan.